ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mandugu zetu popote mulipo, karibuni kwa habari zetu za khilafa za dhuhuri ta, tarehe ya hijra tatu Rajab Jumapili elfu moja mia nne arobaini au tarehe kumi mwezi wa Machi elfu mbili kumi na tisa. Waweza pia vilevile kutupata kwenye internet sauti ya Ansar blogspot.com au chaneli ya Telegram, Facebook na Twitter. ينالون تمحيص الإله وساما معين بحبل الله كان تساما فكل مضى نحو الحياض وهاما yaliyomo kuwawa kwa kipengele wa jeshi la Iraq baada ya kupigwa kwa sniper katika kijiji cha Yusuf Helan maeneo ya Bahraz kule Diyala. Vile vile kuharibiwa kwa gari ya polisi Manguruwe baada ya kutegewa bomu maeneo ya Jalam, mji wa Samira kule Salahuddin. navyo vilevile shambulizi ya ingimasi ambayo limetekelezwa na masimba ya kilafa kule Kabul, kuuawa na kujeruhiwa kwa manguruwe mia na kumi mashia na jeshi la Afghanistan wakiwemo Amalia istishadi ambayo yalitumika gari iliyojazwa vilipuzi imeshambulia msafara wa PKK na vipengele wa Amerika katika barabara baina ya Manbij na albab kule Halab. Kuuawa kwa mojawapo wa PKK baada ya kupigwa risasi katika kijiji cha Hawij maeneo ya Diban kule Derzor wilaya Sham Halab kuawa kwa Jeshi la misalaba Amerika watatu baada ya mali ya istishhadi leo kule Mambiji. Baada ya kumwamini Allah, ndugu yetu Abbas Ashami alijitoa mhanga karibu na gari nne za Amerika katika njia iliyopo baina ya Mambiji na Albaba. kuwawa kwa makafiri watatu na kujeruhiwa kwa wengine Enyi makafiri mliopo sham jueni kuwa kila mara tunawachunguza msafara wenu na shughuli zenu na hamtapata amani kama bado tupo hai, na yatakayekuja yatakuwa la kuwashangaza biidhnillah. Kuwawa kwa manguruwe wawili wa baada ya shambulizi ya simba za kilafa simba ya kilafa katika kijiji cha Hawiza maeneo ya Basira kule Derozor, vile vile wilaya ya Sham Alqair. Kwa fadhila ya Allah, masimba ya khilafa wameshambulia ulinzi ya PKK katika kijiji cha Abu Naital katika maeneo ya Sur. Walipambana na murtadina kwa miseli, kuwawa kwa manguruwe watano. Walhamdulillah. Wilaya Sham kwa fadhila ya Allah masimba ya Khilafa wameharibu gari ya Murtadina PKK baada ya kutegewa bomu katika kijiji cha Hawiza maeneo ya Basira, kuwawa kwa manguruwe wawili walhamdulillah. Kuharibiwa kwa gari hama ya jeshi la Iraq baada ya kutegewa bomu njiani baina ya Mankumur na Bunajina kule Nainawa, wilaya Sham Al-Qair. Kwa ya Allah Masimba ya Khilafa wamemlenga wamelenga ulinzi ya murtadina PKK kijiji cha Hawija maeneo ya Dhiban. Kuwawa kwa murtadina moja, walhamdulillah. رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا